I can be your ice cream man and you can be my paradise You could probably spend the night, but if you lick my lolly Przyszedłem sam, zabrałem dwie Wychodzimy we troje do nowego AMG Przyszedłem sam, zabrałem dwie Wychodzimy we troje, w samochodzie robię je Na podłodze robię je, na kanapie robię je Wkładaj go do buzi zanim roztopi się Na balkonie robię je, na komodzie robię je Wkładaj go do buzi zanim roztopi się Yeah, yeah, yeah, yeah, yeah, yeah Grab her by the head, yeah I made a drop and give me head, yeah Now we're having sex, yeah She wants more from the best, yeah From the door to the floor to the bed, yeah And now we're sending death threats I told her get dressed Then moved on to my next flex She treats the John like a headrest. It was on when I pressed it. She knows who the best is. I ain't fucking with you dickhead so you beg friend. I'm only fucking with these bitches and their best friend. <laughs> She knows I'm a bad you. I'm in the club with my gun and my tracksuit. I can be your ice cream man, and you can be my paradise. You could probably spend the night, but if you lick my lolly. Right. Przyszedłem sam, zabrałem dwie. Wychodzimy we troje do nowego AMG. samochodzie robię je Na podłodze robię je, na kanapie robię je Wkładaj go do buzi zanim roztopi się Na balkonie robię je, na komodzie robię je Wkładaj go do buzi zanim roztopi się ej, ej, ej. Ona chciała naszyjnika, ja chciałem jej głowę Dlatego na szyi zostawiam jej ślady czerwone Robi mokra się jak widzi pliki fioletowe Miała koleżankę, chyba zrobię dzisiaj obie Silikonowe cycki jej nie mieszczą mi się w dłonie Zabieraj studentki, bo te pobotok się moje Ona mówi Malik, że to już lekka przesada W łóżku leżą dwie, a mówi, że kolejna wpada W obcasach, zostań dziś w obcasach Robić będę ciebie na marmurowych posadzkach Ej, od pasa, od mojego pasa Będziesz miała dzisiaj ślady na swoich pośladkach i can be your ice cream man and you can be my paradise. You could probably spend the night, but if you lick my lolly. Przyszedłem sam, zabrałem dwie. Wychodzimy we troje do nowego AMG. Przyszedłem sam, zabrałem dwie. Wychodzimy we troje, w samochodzie robię je. Na podłodze robię je, na kanapie robię je. Wkładaj go do buzi, zanim roztopi się. Na balkonie robię je, na komodzie robię je. Wkładaj go do buzi, zanim roztopi się. Wszedłem tam, zabrałem dwie Wychodziły bez bajonowo